خب بسم الله الرحمن الرحیم درس بیستم اسم الفاعلی و امثله المبالغتی ما در بحث عامل مفعول بهی هستیم عامل چی؟ اون چیزی که مفعول بهی رو منصوب میکنه اولیش فعل بود خوندیم دومیش اسم فعل بود خوندیم الان رسیدیم به اسم فاعل و امثله مبالغه و هما عامل المفعول بهی الثالث و الرابع این دوتا یعنی اسم فاعل و امثله مبالغه میگه دو عامل مفعول بهی هستند عامل سوم و عامل چهارم ما هو حکم اسم الفاعل حکم اسم فاعل چی است در قاعده 129 میگه در 130 میگه ما هو حکم اسم الفاعل اذا كان مجردا من ال حکم اسم فاعل چی است زمانی که الف لام نداشته باشد 131 ما هو حکم اسم الفاعل اذا كان مقرونا بال حکم اسم فاعل چه از زمانی که الف لام داشته باشد 132 ما هو حکم اسم الفاعل اذا تعدى الى اكثر من مفعول حکم اسم فاعل چه از زمانی که متعدی به بیش از یک مفعول باشه 133 ماذا يجوز في تابع مفعول اسم الفاعل در 133 میگه چه چیزی جایز است در تابع مفعول اسم فاعل یعنی اسم فاعل مفعول داشته باشه بعدا اون تابعی داشته باشه اون حکمش هست که میاد 134 ما هو حکم امثلت المبالغه حکم امثله مبالغه سیقه های مبالغه چه هست بله 129 اسم الفاعل یعمل عمل فعله فيرفع فاعلا ینصب مفعولا مفعول به میگه اسم فاعل عمل فعل خود رو انجام میده فاعل رو مرفوع میکنه و مفعول به را مثلا زارب عمل همون ضربه رو انجام میده ناصر عمل نصر رو چون ناصر اسم فاعلشه مانند زیدون قائمون ابوه مانند زیدون قائمون ابوه که میگیم زیدون مبتدا قائمون خبر قائمون اسم فاعله اسم چیه؟ اسم فاعل قامه هست خب اسم فائله فاعلش چیه؟ میگیم ابو فائلش ابو فائلش مرفوع چی؟ چی؟ علامه طرفش موابه هو هم که مضافون الیه مثال بعدی لیس زیدون زاربن ابوه امرن در مثال بعدی میگیم لیس از افعال ناقصه زیدون اسمشه زاربن خبرش خب ضاربا اسم فاعل هست یا نیست بله, بله دیگه بر وزن فاعله اسم فاعله خب حالا که اسم فاعله ابو فاعلشه ابو چیشه فاعلش چون اسم فاعل فائل داره عمل رو انجام میده قائمان اسم فاعل بود ولی از فعل لازم گرفته بود فقط فاعل داشت زاربون اسم فائل از متعدی گرفته شده هم فاعل داره هم مفعول هم فاعل داره و هم مفعول به پس ابو فائلشه؟ مرفوع علامة رفعه هو مضاف له امرا مفعول بهیشه امرا چیشه بله فوائد اذا كان فعل اسم الفاعل لازما اكتفى بالفاعل واذا كان متعديا نسب مفعولا به كما مثلنا میگه زمانی که فعل اسم فاعل فعل اسم فاعل یعنی اسم فاعل فعلش لازم باشه فقط اکتفا میکنه به فاعل و زمانی که فعلش متعدی باشه مفعول بهی رو همون اسم فاعل چکار میکنه؟ منصوب میکنه همانطوری که مثال زدیم دو لسم الفاعل حالتان در فاعل شماره دو میگه که اسم فاعل دو تا حالت داره الاول ان یکون مجردا من ال حالت اول اسم فاعل اینه که الف لام نداشته باشه مجرد از الف لام باشه والثانية ان يكون مقرونا بها حالة دومش اینه که الف لام داشته باشه الف لام داشته باشه سادوسي اسم الفاعل المجرد من الفلا ميجي اسم فاعل زماني که الف لام نداشته باشه زماني که الف لام نداشته باشه اذا كان لازما رفع فاعلا فقط ميجي زماني که اسم فاعل الفلام نداشت زمانی که الفلام نداشت میگه زمانی که لازم بود فقط فائل و مرفوع میکنه زمانی که لازم بود فقط چی؟ فائل و زیدون قائمون ابوهو که اینجا ابو فائلشه فقط فاعل و مرفوع کرده دیگه مفعول نداره چون متعدی نیست چون متعدی لازمه دو و اذا و متعديا وهو بمعنى الحال او الاستقبال نصب مفعولا به و زمانی که این اسم فاعل خالی از الف لام متعدی بود و به معنای حال یا آینده بود اینجا مفعول بهی رو هم چیکار میکنه منصوب میکنه چون متعدیه چون چیه مانند انا شاکرون همتک من شکرگزار همت تو هستم انا میشه مبتدا شاکرون خبرش از اونجایی که شاکرون اسم فائله و فعل متعدی هست همت رو منصوب کرده مفعولش هست چیش هست مفعولش کاف که هم مضاف الیه رأیت رجلا قائدا بعیرا دیدم مردی را که میبرد نه یعنی قائدینی که از جلو تو یه چیزی رو مهار میکنی و میری نه بله شطوری را مهار کرده بود چی رو شطوری رو می میبردش خب اینجا قاعدا اسم فائله ولی از اون جایی که متعدیه به ایران رو چکار کرده؟ بله اینجا به معنی حاله در واقع چنین هست تو رجلا یقودو بعیرا یقودو اونجا هم که به معنی آینده بود اونجا که گفته بود انا شاکر همتک من شکر گذاری میکنم چیت را؟ تلاشت را و اذا کان متعدیا زمانی که این اسم فائل بدون الف لام ما متعدی بود و هو به معنی الماضی اما به معنای گذشته بود اضیف الى مفعوله در چنین حالتی مضاف به مفعول خود میشه مانند کنت شاکر همتک کنت شاکر همتک بودم شکرگزار همتت که اینجا شاکر که اسم فائله مضاف به همت هست که مفعولش هست اغثنا یا باری الوجود اینجا هم اغثنا یا باری الوجود کمک کن ما را ای به وجود آورنده وجود در واقع اینجا به معنی گذاشته است اگر ما به معنی آیندش بگیریم که خب اون موقع فرق میکنه اینجا به معنی برعه است ای به وجود آورنده خب یا من برع الوجوده پس از اونجایی که به معنی مازیه مضافه به چی شده؟ وجود ويجوز أن يضاف إلى مفعوله ولو كان بمعض الحال بمعنى الحال أو الاستقبال نحو أنا شاكر همتك رأيت رجلا قائدا بعيرا ببين میگه اگر به معنای آینده یا به معنای حال باشه باز هم مضاف کردنش چیه؟ جایزه بله مانند انا شاکر و همتک که اینجا شاکر که اسم فائله مضاف شده به همت مضاف شده به چی؟ من شکرگزار همتت هستم دیدم مردی را که مهار کننده چی بود؟ شطوری فواید يجري مجرى ما كان بمعنى الحال او الاستقبال ما اريد به الاستمرار التجددي تجددی اذا لوحظ چه باب چه Okay. خب اینجا دستبندیش کرده گفت یا الفلام داره یا نداره بعدا اگر الفلام نداشته باشه اگر به معنای حال و آینده باشه فرق میکنه تا اینکه به معنای گذشته باشه اگر به معنای گذشته باشه مضاف میشه ولی اگر به معنای حال یا آینده باشه عمل میکنه چیکار میکنه منصوبش میکنه مضاف یعنی بهش نمیشه البته گرچه جایز هم مضاف بودنش خب بعدا در فواید میگه یجری مجرا ما کان به معنی الحال او استقبال او الاستقبال ما اريد به الاستمرار التجددی اذا لوحظ معنی الحال او الاستقبال اینجا یه نقطه رو میگه میگه به مانند احکامات اون اسم فاعلی رو میگیره که به معنای حال یا آینده هست زمانی که از اون اسم فائل معنای استمرار تجددی اراده بشه و معنای حال و آینده درش باشه معنای حال و آینده درش ملاحظه بشه میگه مجرای میشه میگه به مانند اونی هست که معنای حال یا آینده رو دارد زمانی که معنای استمرار تجددی خاصه بشه ازش و معنای حال و آینده درش هم ملاحظه باشه مانند زیدون مکرمون ضیفه اینجا در زیدون مکرمون ضیفه خب این معنای استمرار تجددی رو داره یعنی زید همواره داره ضعف خودش رو چکار میکنه اکرامش میکنه خب اینجا که معنای استمرار تجددی درش هست در کنار این معنای حال یا آینده هم درش ملاحظه میشه لذا مکرمون اینجا چی برخوردی با شده همون برخوردی باش شده که با اسم فائلی میشه که درش معنای حال و آینده وجود داره پس همون احکاماتی برش جاری شده که معنای حال و آینده رو داشته زیدون مکرمون ضیفهو اینجا دیگه مضاف نشده همون برخورد باش شده همون مسائل درش جاری شده اما نحو اما مانند مالک یوم الدین میگه اینجا مالک یوم الدین با وجود این که معنای استمرار رو داره ولی چرا مضاف شده چرا مالک مضاف بیام شده آ میبینیم که مالک کسره داره دیگه تنوین نگرفته به خاطر مضاف بودنش چرا اینجا مضاف شده میگه به خاطر اینکه اینجا جانب مازی درش چه شده در نظر بله ملاحظه شده ولهذا لم يعمل بإن جهت عمل نکرده منظور منصوب نکرده و اضیف مع انه به الاستمرار میگه مضاف شده با وجود این که معنای استمرار درش هست چون میگه معنای گذشته درش لحاظ شده معنای چی؟ دو اشترطوا أيضا في اسم الفاعل المجرد من ال ليعمل في المنسوب أن يعتمد على شيء قبله ليتقوى به وذلك يكون بله در فائده شماره دوم میگه میگه همچنین شرط قرار دادن در اسم فاعلی که الف لام نداره برای اینکه عمل بکند در منصوب چه چیزی رو شرط گذاشتن شرط گذاشتن که بر یه چیزی به ما قبل خودش تکیه کرده باشه اعتماد کرده باشه لیتقوا به تا به وسیله همین اعتماد چی شده باشه تقویت, شده باشه مانند و ذلك یکون و این اعتمادش به چند به چند چیزه خودش داریم میگه میگه این اعتمادش به چه چی چیزایی باشه یک اذا وقع بعد نفی ولو تاویلا زمانی که بعد از نفی بیاد اینجا میگیم اعتماد کرده بله پس چه زمانی شرط قرار دادن چه زمانی اسم فاعل بدون الفلام عمل میکنه زمانی که به ما قبلش اعتماد بکنه زمانی که به ما قبلش و این اعتماد کردنش در حالت های زیر یک اذا وقع بعد نفی ولو تاویلا زمانی که بعد از نفی بیاید گرچه اون تاویل نفی باشه مانند ما شاکرون از الا من راجت بضاعته شکر گزار نیست بازار را مگر کسی که رایج باشد کالایش خب اینجا شاکرون از سوقه رو منصوب کرده چرا؟ چون اعتماد به نفی کرده اعتماد به چی کرده؟ که ما هست ما نافی هست این باله یا انما منغصتون المصیبتو عیشی میگه مصیبت زندگی من رو ناگوار کرده اینجا هم انما اومده انما برای حسره لذا در تعویل نفیه در تعویل چیه؟ نفیه پس اینجا هم عمل کرده انما منغصتون المصیبتو عیشی که عیشی منصوبش هست المصیبتو فائلش هست اذا وقع بعد استفهام ملفوظ بهی او مقدر پس یکی از جاهایی که اعتماد کرده بود بعد از نفی آنچه در تعویل نفی بود دو اذا وقع بعد استفهام ملفوظ به او مقدر زمانی که بعد از استفهام بیاد حالا چه اون استفهام ملفوظ باشه ذکر شده باشه چه مقدر باشه مانند امنجزون انتم مواعیدکم امنجزون انتم مواعیدکم که اینجا منجزونه اسم فائل ما بعد از استفهام اومده بعد از چی اومده؟ به خاطر این عمل کرده مواعیده مفعولشه مواعیده چیه؟ بله مهین زید امرا ام مکرمه اینجا هم درسته که استفهام ذکر نشده ولی ما میفهمیم در واقع جمله چنین است آیا اهانت کننده هست زید امر را یا اکرام کنندهش هست ها از روی اما میفهمیم که این استفهامه این چیه استفهام بله ولی استفهام ما اینجا مقدر ذکر نشده, پس به خاطر این که اعتماد به استفهام کرده امران منصوبه امران چیه منصوبه عمل کرده بله اذا وقع خبرا عن این فی الحال ماننده الحق ناصر زویه بله پس زمانی که اسم فائل ما خبر از مبتدا قرار بگیره خود اسم فائل چی قرار بگیره؟ خبر برای مبتدا مانند الحق ناصر ذویه که اینچه الحق مبتداه و ناصر خبر چه هست؟ مبتدا بله به خاطر این ذوی هم مفعولشه ذوی هم چیه شه؟ علامت نسبش یاه علامت نسبش چیه؟ یا یا هست یا هم که مضافون الیه پس یا خبر واقع بشه از مبتدا در حال یا در اصل آ؟ در اصل چطوری یعنی, یعنی اون در حالتش این نیست که خبره ولی در اصل خبره در اصل چیه؟ منظور اینه که ببین در حال یعنی همون خبره در حال یعنی چی؟ خبره منظور در همون حالت خبره خبر مبتداه در اصل یعنی در اصل معنیش اینه که الان خبر نیست ولی در اصل خبر مبتدا بوده ولی در اصل چی بوده الان یکی از نواسخ روش اومده یکی از نواسخ ماننده پس در شماره سوم میگه یکی از حالت های دیگه ای که اسم فاعل بدون الف لام عمل انجام میده زمانی است که خبر مبتدا قرار بگیره خبر چی؟ مبتدا حالا یا خبر مبتدا در حال حاضر یا اینکه نه در اصل خبر مبتدا بوده ولی بعدا روش ناسیخ اومده روش چی اومده؟ ماننده ان الحق ناصر ذویه که اینجا درست ناصرون الان خبر انه هست ولی انه رو که ما برداریم میشه, میشه خبر مبتدا میشه چی؟ ببین چون اینا نواسخ روی مبتدا خبر میان در اصل الحق ناصر ناصرون مبتدا و خبره ولی, ولی الان چون ان اومده دیگه نمیگیم مبتدا و خبر متوجه شدی؟ بله حالت بعدیش که اعتماد کرده اذا وقع حالا میگه زمانی که اسم فایل حال باشه اینجا هم عمل انجام میده ولو که بدون الفلام باشه مانند خطب هذا الادیب حاضا القوم على الوئام خطبه خواند این ادیب در حالی که تشویق میکرد قوم را بر همبستگی خب اینجا حاضا اسم فاعل ما حال قرار گرفته چه قرار گرفته؟ از اون جایی که حال هست عمل کرده و القومه رو منصوب کرده القومه رو چکار کرده؟ مفعول بهش هست اذا وقع نعتا لمنعوت مذکور او مقدر حالت بعدی که اعتماد داره زمانی هست که اسم فاعل ما نعت قرار گرفته باشه چه قرار گرفته باشه؟ حالا منعوتش چه ذکر باشه چه ذکر؟ مانند سمعت طالبا ملقيا على اقرانه اسئله مفیدتا شنیدم دانشجوی رو القا میکرد بر هم سن و سالانش یا بر هم کلاسانش سوالاتی مفید را بر هم نشینانش ها بله, بله. اینجا طالبا ملقیان که اسم فائل ما هست نعت قرار گرفته برای طالبان طالبان منعوت هست دیگه ببین سمعتو فعل با فاعل طالبا مفعول به از اونجایی که طالبا نعت شده براش نعت آوردن بهش میگن منعوت خب ملقیان نعت ما هست طالبا منعوت ما هست پس در این مثال منعوت ذکره در این مثال منعوت بله میبینیم که ملقیان عمل انجام داده اسئلتن مفیدتن اسئلتن رو چه چی چیزی منصوب کرده ملقیان ملقیان منصوبش کرده عمل انجام داده اسم فاعل اگر منعوت ذکرم نباشه باز هم اسم فائل نعت قرار گرفته بود عمل میکنه مانند کم قائلین لک سوءا در واقع اینجا منعوت ما حذفه چون این است کم رجل قائل لک سوءن چقدر مردانی هستند که گوینده هستند یعنی یا یا به عبارت دیگر افراد زیادی هستند که تو را بدی میگویند یا طالعا جبلن اینجا هم طالعا نعت منعوتی هست که منعوت ذکر نشده در واقع چونین است یا رجلا طالعا جبلا به این خاطر میبینیم که طالعا جبلا رو منصوب کرده سه یجوز ان یتقدم معمول اسم الفائل علیه در, قا... در تبصره شماره سه میگه جایز است که معمول اسم فائل بر خودش چی بشه؟ مقدم, مقدم بشه مانند زیدون بکرن زاربون که اینجا زیدون مبتدا بکرن مفعول بهی زاربون خبر در واقع ترتیب چنین است زیدون زاربون بکرن زیدون شکن برو چی بکن خب پس ما اسم فاعلی رو که الفلام نداشت حالاتش رو بیان کردیم اما 131 از اسم الفائل المقرون به ال اسم فائلی که الفلام داشته باشه اذا کان لازما رفع فاعلا فقط میگه این اسم فاعلی که الف لام داشته باشه اگر لازم بود فقط فاعل رو مرفوع میکنه مانند زیدون القائم ابوه حاضر زیدون القائم ابوه حاضر خب اینجا میبینیم که ابو فاعل چه هست؟ فاعل قائم هست و اذا کان متعدیا نصب مفعولا به بلا شرط و زمانی که اسم فائل اسم فائلی که الف لام داشت متعدی بود بدون هیچ شرطی مفعول بهی رو منصوب میکنه اونجا شرط آورده بود اگر به معنی حال یا آینده بود منصوب میکرد ولی زمانی که الف لام داشته باشه همچنین شرطی وجود نداره بدون شرط منصوبش میکنه مانند انا الرجل الحامیه الذماره انا او کنتو بله اینجا میدونی چیه گفته بود چه به معنی حال و آینده باشه چه به معنی گذشته باشه به حالش فرقی الفلام که داشت متعدی بود منصوب میکنه حالا ما به زمان حال یا آیندهش اینه انا الرجل الحامی الزماره اگر با انش بیاریم اگر با چیش بیاریم با انا که اون موقع به معنی حال یا اندش میتونیم در نظر بگیریم اینجا میبینیم که از رو منصوب کرد از رو الحامی که اسم فاعل چکار کرد من شخص حمایت کننده هستم خانواده را یا آنچه که در درون خانه باشد خب اگر ما میخوایم به معنی گذشتهش بگیریم باز هم عمل میکنه کنتو الرجل الحامیه الزماره ها اینجا با کنتو دیگه به معنی گذشته 100 درصد ولی باز هم میبینیم که از زماره رو کار کرده منصوبش کرده و یجوز ان یضاف الى مفعوله و همچنین جائز است که مضاف به مفعولش باشه فتقول ایضا مانند الحامی الزماری الحامی الزماری که اینجا مضاف به مفعول شده فائده لا فرق بین ان يكون اسم الفاعل مفردا او غیر مفرد الا ان نون المثنى والجمع تثبت عند العمل در فایده میگه هیچ فرقی نیست بین این که اسم فاعل ما مفرد باشه یا غیر مفرد باشه با این فرق که یا جز آن که نون مثنا و جمع هنگام عمل کردن ثابت میمونند اما هنگام مضاف بودن حذف میشوند مانند هما زاربانی زیدن که اینجا عمل کرده زیدن رو منصوب کرده هم زاربون زیدن اینجا هم عمل کرده لذا میبینیم که نونش حذف اما اگر همین زاربانی و زاربونه رو مضاف کنیم نون حذف میشه و تحذف عند الاضافه و نون هنگام مضاف بودن چی میشه حذف میشه مانند هما زاربا زیدن که اینجا مضاف به مفعول شده و نون در نتیجه چه شده حذف شده 132 اذا تعدى اسم الفاعل الى اكثر من مفعول اضيف الى الاول و بقیه ما بعده منصوبا بهی در شماره 132 باز نقطه قشنگ میگه میگه زمانی که متعدی شد اسم فاعل به بیش از یک مفعول ما قبلا خوندیم هایی را که بیش از یک مفعول داشتن خب اگر از همون فعل ما بیایم اسم فاعل درست کنیم از همون فعل ها ما بیایم چه درست کنیم مسلمه که همانطور که فعلش چند تا مفعول داشته اینجا هم اسم فاعل ما چند تا مفعول داره داره نکته رو در این مورد توضیح میده میگه زمانی که متعدی شد اسم فاعل به بیش از یک مفعول به مفعول اولی مضاف میشه و بعدی ها منصوب میمانند بعدی ها چی میشن؟ مانند از سخی و کاس الفقیری ثوبن سخی پوشاننده هست فقیر را لباس که اینجا الفقیر که مفعول اول کاسی هست چون کاسی اسم فائل از کسا هست کسا اگر یادت بیاد از اونایی بود که دو تا مفعول داشتن از اون کسا از اون بله. فعلای دو مفعولی بود خب پس فقیره که مفعول اوله بهش مضاف شده ثوبن که مفعول دومه رو منصوب کرده خالد معلم بکر اخاه قادما خالد اعلام کننده هست بکر که برادرش آینده هست خب اینجا معلم اسم فائل ما هست از دو مفعولی ها هست از سه مفعولی ها هست به مفعول اول مضاف شده دو مفعول دیگر بعد از خودش چه شدن؟ بله دو مفعول دیگر هم منصوب باقی ماندن اخا مفعول اوله مفعول دومه مفعول اول که بکره که معلم بهش شده مضاف شده اما مفعول دوم و سوم اخا و قادرن سر جاشون منصوب باقی موندند و یجوز ایز نصب المفعول الاول میگه مفعول و و جائز هست همچنین منصوب کردن مفعول اول اونجا گفت که به مفعول اول مضاف میشه مفعول بعدی رو الحمدلله مفعول دیگر رو منصوب میکنه اینجا میگه که نه اینجا که اینجا نقطه دیگه رو اضافه میکنه میگه منصوب کردن اولی هم جایزه یعنی جایزه که مضافش نکنیم اولی رو هم منصوب کنیم مانند السخی و کاسن الفقیر ثوبن که اینجا هم مفعول اول که الفقیره باشه هم مفعول دوم که ثوبن باشه هر دوتا چی شدن؟ منصوب شدن و سیوسه اذا کان مفعول اسم الفائل مجرورا جاز فی تابعه اما الجر مراعاتا لللفظ او الناس مراعاتا للمحال نقطه خیلی قشنگ دیگر اینه میگه زمانی که مفعول اسم فائل زمانی که مفعول اسم مجرور بود خب اگر مفعول مجرور بود و اون مفعول تابعی داشت کلمه ای بود که در اعراب تابعش بود اینجا آیا ما مجرورش کنیم یا میتونیم منصوبش کنیم میگه هر دو تا اعراب میتونیم بشوییم چون اگر ما مجرورش کنیم اعراب لفظ رو بش دادیم و اگر منصوبش کنیم اعراب محل رو بش دادیم حالا دقت کن در مثال میگه زمانی که مفعول اسم فاعل مجرور بود در تابع اون مفعول جر جایز است به خاطر در نظر گرفتن لفظ و نصب جایز است به خاطر مراعات کردن محلش مانند هذا مبتغی جاهن و مالن این خواهنده جاه و مال هست خب اینجا مبتغی جاهن جاه مفعول مبتغی هست مفعول چه هست؟ واب حرف عطف هست مال معطوف شده به جاه معطوف شده چی؟ اینجا جاه از لحاظ لفظی که مجروره چون مضاف الیه لحاظ لفظی چیه اما لحاظ محلی منصوبه چون مفعوله مفعولها جز هستن منصوبات خب اینجا ما به مال کدوم اعراب بدیم میگه هم میتونیم اعراب لفظ رو بش بدیم یعنی مجرورش کنیم هم میتونیم اعراب محل رو بش بدیم و منصوبش کنیم ما میتونیم بگیم هذا مبتغی جاهن و مالن میتونیم بگیم هذا مبتغی جاهن و مالن هر دوتا جایزه 134 حكم أمثلة المبالغة في العمل حكم اسم الفاعل مع ال وعدمها وهي أربعة میگه حکم امثله مبالغه در عمل کردن همون حکم اسم فاعل است که با ال و بدون ال در اسم فاعل چطوری بود در اسم در سیغه های مبالغه هم همین طور هست و هی اربعتون سیغه های امثله مبالغه چار تا هستن یعنی کلماتی که سیغه های مبالغه بر این چهار وزن میاند فعال مانند غفار مفعال مانند میعطا فعول مانند غفور فعیل مانند ها بله پس این چهارتا امثله مبالغه هستند و در عمل کردن حکم اسم فاعل دارند مانند هذا مناع الخير او مناع الخيري زمانی که الف نداشته باشه ما میتونیم بگیم هذا مناع الخیره یعنی عمل بکنه و منصوب بکنه میتونیم مضافش کنیم بگیم هذا مناع الخیر میتونیم بگیم ذاک معطاء النعم و معطاء النعمی اون بسیار بخشنده نعمت هاست میتونیم مفعولش رو منصوب کنیم و میتونیم مضاف به مفعولش کنیم ذالک خواض الحروب أو خواض الحروب اون بسیار وارد شونده و فرو در جنگ هاست میتونیم که مضاف به حروبش کنیم و میتونیم حروب واش منصوب كريم وإلى آخر فوائد إن إعمال فعال أكثر من إعمال مفعال وفؤول وإعمال فئيل أقل منها جميعا وقد سمع إعمال فاعل أيضا ولكنهم نصوا على ندور عمله میگه اعمال فعال بیشتر از اعمال مفعال و فعوله آه، فعال لما يريد پس فعال اعمالش بیشتر از و اعمال فعیل هم از همه اینا چی است؟ کمتر است میگه اعمال فعیل هم شنیده شده است اما صراحتا گفتند که این خیلی نادر است عملش دو یجوز ان یتقدم معمول و امثله المبالغتی علیها جائز است که معمول امثله مبالغه هم مقدم بشه بر خودشون مانند هذا سوق العداتی ضروب به حد سیفی که اینجا بله در این جمله میبینیم که سوقه که منصوب ضروبون هست قبل از خودش اومده قبل از چی؟ در از جمله ترتیب چونینه هذا ضروب به حد السيف سوق العداتی این زننده هست بسیار زننده هست ساق پای دشمنان را با تیزی شمشیر با تیزی چه؟ شمشیر شمشیر هذا به حد سیفی سوق العداتی که اینجا مفعول قبل از چی اومده؟ قبل از ضروبون که امثله مبالغه هست که چه هست؟ ضروبون بر وزن فعولون هست یا نیست؟ بله. یعنی بسیار زننده یعنی بسیار بله. زننده که اینجا مفعول ضروبون قبل از خودش اومده است خب اگر جمله رو بخوایم اعراب کنیم هذا میشه مبتدا ضروبون میشه خبرش به حد سیف جار و مجرور سیف که هم مضافون اله سوقه میشه مفعول ما الاداتی هم مضافون اله